kirola. Kirola eta emakumea. Indarkeria simbolikoa. Bai, ala ez. Emakundek lagunduriko tartea. Irati behorlegi, oztopo lasterketako txapelduna da. Endaian bizi da eta bidaso tartzat du bere burua. Europako bigarren sailkatua daune hauetan, txikitatik heldu dio kirol orori, kikildu gabe gainera, eta horretara animatzen du, pertsona oro. Bere esperientziaren berri eman digu, eta oztopo lasterketa disiplina aipatzen digu. Ezin baitu horretaz bizi, izen ari da egun, kirol sektoreko goi mailako ziklo baten irakasle. Irati aipatu duzu zoritxarrez ezin duzula hortaz bizi ez, eta azken batean e, eh, gustoko izan arren, ba, beste lan bat eh, egin behar duzula. E, bai. Genero aipatuta, e, iruditzen zaizu behar badak gizonezkoa bazina, baldintza agian zure disiplinan baina baldintza hobeak eh, izango zenituzkela, edo gutxienez behar bada ezagunak egingo zirela, edo ezagunagoak izango zirela lortutako gara jikurrak? A egia esan ez, e, justo kirolontan ondo hasi dira hasieratik gauzak, eta mm, maila berdina da mm, mutilentzat eta neskentzat e, hortan, osea esan ezagutza maila berdina da. Osea, maila noski ez da berdina, osea mutilak askoz ere espektakulo handiago egiten dute, baino azkenean e, kondizio berdinak dira bai mutilentzat eta bai neskentzat. Gauza da hori kirola orainik e, eh, nazio mailan ez dago federakuntza bat Ordun e, ez dago e, legalizatuta. Europa eta mundu mailan bai, baino e, Espainia mailan oraindik e, lan egiten ari dira hortan. Asoziazio batago eta hori hori lortzearren daude, baino oraindik ez da ez da lortu. Ea, ea lor, sortea duzun, ez? Lortzera bai. bidean, behar bada polita litzateke. Bai. Eta gainontzean irati, Kirolari bezala izan duzun ibilbide oparoan, sentitu zara ezberdin edo ezberdin tratatua edo gutxiegia emakume izanagatik? Ba, ez, egia esan ez. ez. Osa, eski kirolontan azkenean, ba hori, mm, berdintasuna dago, bai mm. neskata mutiletan. Pena da beste kirolak ez izatea hola, baina egia da, e, aspaldi, e, aspaldiko kirolak, zailagoa dute, ze, ze leno hola zen, eta bai. azkenean gaur egun tradizio horiek puskatzea oso zaila da, ze jendea dago ez duna tradizio hori puskatu nahi. Baino kirolau azkenean berria denez, hmm. eh, ondo ira gauzak hasieratik, mm. ordun sorte handia daukagu. Bai. Ea, ea beste kiroletan konturatzen diren, ba, azkenean gauzak aldatu daitezkela. Hmm. Ez dakit entzun duzun irati e, irunen antolatzen den eskola kirolaken e, bueno, bai. prozesu luze bat egin dute bazken batean hartu zirelako bertan e, neska gazten parte hartzea batazbestea azbestea, baina askoz ere murritzagoa dela eta azken bai. zortzi urteetan ez bezala ba, berriz ere itzuli dira e, talde ez mistoak egitera ez nesken parte hartzea igo dadin. Ez dakit bai. zure ikuspuntua zein profesional bezala? Ba, justo deitu ziaten ere e, ba, bideotxo bat egiteko ba, neskak animatzeko, ba, kirol, eskola kirolean sartzeko eta azkenean kirol munduan ba, gerozetan neska gehiago egotea. Azkenean, e, pena bat da, ze, neska eskok daukate beldurra. Beldurra ba hori, e, ba, beldurra baloiei, beldurra kirol kirolan ba e, eh, bazakite e, eh, kasparre ingo dutela ez, e, ez dakit, e, agian ez daitelako ateratzen gauza bat baino beldur hori hau puskatu behar da ze azkenean e, denak berdinak ara osea e, osea denak daukagu eskubidea kirola probatzeko eta e, kirolean jo, kirola gauza oso polit bat da eta azkenean denak sartu beharko ziren probatzeko, ze azkenean da aurkitzea gustatzen zaizun gauza bat, eta probatzen ez bali duzu, ez duzu aurkituko. Bai. Eta azkenean iritsi zaitezke oso urrun kirolarekin, orduan, ba hori, pena bat ba, ba, neska gutxi egotea horretik ni animatzen du, ba, neska, ai, bai, hemen neska, gaude. Bai, <laughs> juntzai bat batean. eh ba neska, neska guztiei animatzen diet, ba hori, probatzea kirola motibatzen zaien zerbait bilatzea eta hor sartzea. Aipatu duzuzuk eh, beldurra eta beldurra eta lotxa dira, ez? E, nahasten diren bai. bi faktore. Agian gehiago bai. ere bai, eh? Baina Bai, azkenean intseguritatea, olako gauzak beti daude hor buruan eta gauza horiek puskatu behar dira. Ze azkenean e, berdinak da, gara denak eta e, denak ez gara e, e, bizitza dontara etortzen dena jakinez. Orduan, e, gauzak ikasten dira. Eta ikasten dira, ba, e, estropezu egiten. Hmm. Bai, osea, eh, ezagitu dugu. <laughs> Bai, e, nahi zen. Eroriz eta altxatuz. Bai, hori da, hori da. Orduan, egin behar da, probatu, e, eta ensaio error. Ba, hmm. erortzen naiz eta altxatzen naiz, ba, eta hola ikasten dut. Badakizuzuk askortaz. <laughs> Bai. bai. Ba, bai, bai. esperientzia aipatuko dugu, irati, ez dakit, esperientzia zehaztu zunean e, eh, konkisetaz eh, ariote zinen zu, nola iritsi zinen horrera, nola animatu zinen? Ba, ia txikitatik ikusten nuen e, programa bakarra da, telebistan, zani telebista, txiki-txikian intenen ez neukan, eta... E, eukinun lehenengo aldian, e, bakarrik ikusten duen konkiz. Eta, kao, niretzat izan zen, oza, zen programa bat, wow, oza, ke guai, ze kriston abenturak egiten zire, e, oza, abentura polit bat iruditzen zitzaidan, probak, gusten zaizki, zitzaizkian pila bat, eta beti esaten jo, ni handia nahi zenean nahi dut hor sartu eta handi egin nintzen, eta probatu nintzen sartzea, eta sartu nintzen. <laughs> Orduan, bai. guau. Wow, Beste amets bat, betea. Bai, bai, bai, bai, dauka, nire lista ia, ia, ia. <laughs> ia, ia. zara, eh? <laughs> bai, bai. ba, hori eta azkenean izan zen, kriston abentura, oza, oso polita, gogorra, oso gogorra, baina azkenean, polita ez e, eh, asko ikasten da, eta batez ere, buruak. Baita ere, bai? Buruarekin, oza, ikastek zu gauza pila. Oza, ezkenan zaude hor, eta ez daukazu hemen dituzun kondizioak, ba hori, ez daukazu hoea, ez daukazu jateko, ez daukazu eh, argia. Oza, e, eh, iltzen denean, akabo, eta hor, bai, bai. E, hor zaude, ez gabe, hoerik gabe, eta... Ba, lo egiten horren un tronko. <laughs> Eta hau ze urtetan izan zen? hau izan zen 2000 mazazpian, dola. Ze maturterekin harrapatu zintuen? Ba, hogei, hogei bat. Bai, eh? oso gazte. Bai, bai, gehiegi. Ni orain, ja, helduago naizela, e, damutzen naiz pixka, ba, aldutasun hori ez edukitzea. Osa, mm. nintzen, izan nintzen pixka bat kagapresas, nahi nun jun, eta jun nintzen. Ja. No, dutasun gehiagokin hobeto pasako nun. Itzuliko zinateke? Ez que kamaren kontua ez nun ondo eramazazkinean mm. da televista, orduan. Bai. Ni eh, irekian naiz, baino asko ba, konfientza gehiago daukadanean. Mm. azkenean hor, ba, ez nintzen gehiagi ireki. Osa, niri gustatu zitzaizkian pila bat probak eta eh, esperientzia, baina hori, telebistan aurrean, pues bueno. bai, zailagoa, ez? Bai, orduan, a ber, e, itzuli, bueno, pues, proben gatik eta hori, bai, telebiztan gatik, bueno, eman beharko nuion buelta bat eta balantza bai. jarri bat konuke. <laughs> eta ez da erreixa, eh, itzulte, azkenean hartu bat zaituzte eta dena. Pasadira sei bat urte, e, joan zinenetik. Bai, eta... <laughs> Sei bat urte, gutxi <laughs> gora bera. E, badago zerbait, mantentzen duzuna zure bizitza, nango esperientziatik, hombre, enbor batean logitea pentsatzen dute zez. Baina <laughs> zerbait aldatu zizun? Bai, e, bueno, a ber, esperientzia zaparte orain baloratzen ditut asko zere gehiago e, hemen... Oeak? Baditu, <laughs> bai, bai, oea, argia, janaria, bai. Eta batez ere lagun bat daukat, ah. aiora. <laughs> e, mantentzen dudana, ba, orain arte ba, hori batzutan geratzen ginen, baina bueno, bera gazte izen bizi da, eta orain ah. ni gazte izen bizi naizela, gehiago geratzen ari gea, eta ba, da kriston laguna, bueno, era, a, eramaten direna bukaera nio bizitzako bai. bukaera bai. <laughs> Bai, bai. ere, esan diguzu, oztopo lasterketa, ez? E, azken batean, deskubritu zenuela, zaletu zinela. Bai. E, bai han konturatu zinen hori izan zitekela, ez? Zure espezialitatea. Bai, ni askena jo nintzen eh, gimnasta nintzen, osea gimnasia egiten zuen. Orduan jo hori jakin gabe, e, zerbait entrenatu nun prestatzeko, baino hori ez nun ez nekien horrelako probak egongo litzatekeela hortik kanpo hmm. eta atera nintzenean eta ezagutu nuenean ba hori, osea badila, E, olako lasterketak, jo, ba, ja hasi nintzen gehiago prestatzen. Eta utzi nun alde batera gimnasia erdikoa, eta hasi nintzen, e, ba hori, entrenatzen oztopo lasterketen zako. Zazkenean, ba hori, esperientzia honek eman zidan ere, e, ba, hori, beste nire gustu bat ez duna ezagutzen. Hmm. Baina zalea eta bai, ba hori, oztopo ba hori, zintzilikatzea eta holako tximinokeriak. Tximinokeriak, <laughs> bai. Tximinokeriak e, eh, aipatuta, ba, eh, koalak e, aipatuko ditugu. E, bidaiarekin e, borobiltzeko zurekin daukagun solasaldi hau, Australia daukazu hor begiz jota, eta baduzu aitzakia bat bertara joateko. <laughs> bai, ia esan, bueno, da nire checklisteko azkenetariko amets bat, Australiara bidaiatzea, baina hori, azkenean diruagatik edo denboragatik, ba, ez di denbora eman area jutea. Baina hor daukat pendiente, eta bueno, e, mundialean ezagutu nun, justo, e, pertsona bat, ba hori, e, australiakoa, eta ba, esan, ba, zergatik ez, eta esan nion aldatuko, nahi duzu aldatzea ekipazioa, eta eman nion nire kamiseta, eta berak eman zian nire, bere kamiseta. Eta izan zen, ba, esperientzia bat hola, e, irribarria, irriba, joe, e, barregarri izan zen, baino, ba, izan zen polita, ze, bueno, ba, da pixka eta itzaki bat, ba, juteko Australiara, eta, ba, hori, eh, ezagutzeko gehiago pertsona hori eta bueno, irrecuperatzeko nire nire kamiseta, bueno, edo ez. <laughs> hori, hori gutxienekoa izango litzateke, ez da hori da. <laughs> Ba, eh, ja, joateko aitzakia, eh? Baina kamisetan gelditzenen edo ez, ba, ez da importa, ez? Ba, eh, bueno, eh, Aitzakia ere, ba hori, eh, oztopo, lasterketak alde batera usteko momentuz ere da, ba, nire esperientzia orain nahi dut izatea, ba, bidai gehiago egitea. Eta hori, lehenengoa gustatuko litzai dake Australia izatea. <laughs> Eta hortikan, ba, bidai gehiago eta mundua gehiago ezagutzea izango litzateke nire ametsa hemendikan aurrera. <laughs> Ea lortzen dudan. Ze orain, ba, denbora gehi eta ba hori, diru gehiago eduki dezaket. <laughs> Beraz, e, eh, mai gainean daukazun gauza bada, baina datari gabe momentuz. Bai, bai. <laughs> Ba- bai, momentuz utziko ditut, ba hori, denbora pasatzen, aderste gertatzen den nire bizitzakin, eta gero, ba, ba hori, ea lortzen dudan juten. <laughs> Ba, irati, e, irati behorlegi goini mila esker, mila mila esker gurekin e, momentu hauek partekatzeagatik, eta, bueno, esango dugu, <laughs> azken batean, hasieran esan duzu, ez, e, etzen nola maite, mai badaten gainean eseri, ukondoak tolestu eta ba, buruz ikastea edo matematikak egitea, baina bazara adibide bat edo eredu bat eh, jarraitzekoa e, disiplina normatiboan e, ba paregabea izan gabe badagola beste bide bat eta azkenean norberak bere zorion abilatu behar duela, ez da? Artzai, kirolirakasle edo ingeniero. Bai, bai. <laughs> Azkenean gauzak lortzen dira ba, sufrimendua eta sakrifizioarekin. Hmm. Eta zerbait bali maukazu gogoan, helburu bat, ba, da e, horre iritsi arte, lan da lan. Topera. <laughs> bai.